chapter 28. Kai diosothentis tate epignosan hoti milite he nesos kalitai, hoide barbaroi parekon uten kusan philanthropian hemin gar puran prosilebonta pantas hemas dia ton hueton ton ephestota kai dia to psucos. sustrepsantos de tu paulu fruganon plethos kai epithentos epitein puran echidna ectes thermes diexelthusa kathepsen tes keros autou hoste edon hoi barbaroi kremamenon to therion ectes keros autou elegon pros alelus pantos phonius esten ha anthropos hutas hon dia ectes thalases he dice zain uc easen ha un apo tenaxas ta therion ES ta pura EPATHEN uden cacon hoide procedocon auton melen pimprastai he CATAPIPTEIN afno necron epi de auton pros docunton kai theorunton meden atopon es auton genomenon metaballomenoi elegon theon auton enai in de tois periton topon ekenon huperkin koria to proto tes nesu onomati paplio hos anadexamenos hemas tres hemras philophronos exenisen. Egenita de ton patura tu popliu puritois cae ducenteria sune comenon cata cestae pros hon ha paulos eselthon cae pros iuxamenos epithes tas ceras auto iasator auton. Tutu un genomenu kai hoi loipoi hoi ekontes asteneas in te neso pros erkonto kai etheropionto hoi kai polais timais et mesan hemas kai anagomenois epithento ta pros tein crean meta de tres menas ek in ployo para ke kemakote ente neso Alexandrino para semo dioscurois. Cae catacentes es sura cusas epimenamen hemeras tres. Hothin periel thontes catin tesamen es region cae meta mian hemeran epigenomenu notu deuteraioi el thomen es potiolus hu hurontes adelphus pareclethemen ep autois ep emenae hemeras hepta, cae hutos est ten romain elthomen. Cacethen hoi adelphoi accusantes ta perihemon ex elthon est apantesen hemin acris apiu foru cae trion tabernon hus idon ha paulos eucharistesas to theo elaben tharsos. Hote de il thomen es romain ha hecatontarkas pare docen tus desmius to strata pedarco to de paulo epitrape menein kath he auton to fulasonte auton stratiote egenitor de meta hemeras tres sub calesastai ton paulon tus ontas ton judaion protus sunilthon ton de auton elegen pros autus andres adelfoi ego uden enantion poiesas to lao e tois ethesin tois patroois. desmios ex hieros solumon paredothen est tas keras ton Romaion. Hoitinis anacrinantes me ebulonta apolusai diata medemian aetian thanatu huparcain in emoi. Ante legonton de ton judaion in ag casthein epi calesastai caesara uc hos tu ethnus mu econ te categoresai dia tautein un tein aitian pare calessa humas idein cae pros la lesae henecan gar tes elpidos tu Israel tein halusen tautein pericemae. Hoi pros auton epon hemes ute gramata perisu ed examatha apo tes judaeas, ute paragenomenos tis ton adelphon ap ingelen e ela lesen te perisu poneron. Axiumen de parasu acusae ha frones perimen gar tes haereseos tautes gnoston estin hemin hoti pantacu antilegetae. Taxamenoi de auto hemeran hekon pros auton eis tein xenian pleones hois exetitheta dia martur romanos tein basilean tu theu pethon te autus ta peri tu jesu apo te tu nomu moseos kai ton propheton apo proi heos hesperas kai hoimen epe fonta tois legomenois hoide epistun. Asum phonoi de, ontes pros allelus, apeluonto e pontos tu paulu rema in hoti kalos to pneuma to hagion ila lesen dia hesaiu tu profetu pros tus paturus hemon. Legon por euthete pros ton laon tuton, kai epon, Aco e accusater kai u me suneter kai blepontes blepseter kai u me ideter epacunthe gar he cardia tu lau tutu kai tois osin bareos e kusan kai tus ophthalmus auton e camusan mepeter idosin tois ophthalmois kai tois osin acusosin kai te cardia sunosen kai epistrepsosen kai iasomai autus gnoston un esto humin hoti tois ethnesen apestale to soterion tu theu autoi kai akusontai kai tauta autu e pontos apelthon hoi judaioi polein e contes in he autois sud zetesen emenen de ha paulos diatian holen in idio misthomate kai apedekata pantas tus es poriomenus pros auton ke ruson tein basilean tu theu kai didaskon ta peri tu curiu jesu christu meta passes paresias acolutos